post prescau du iaroi, ni alvenas al asenta articolo, parolante priaro da virin componistoi, qui successis venki la silenton de la historio, cae atingi nian epocon. Ec de Engeduana, nascita antau priol quar mil iaroi, cis la nascidgedato de la lasta componitino, tractita citie, mese de la dec oca iarcento, la virinoi dedicitae al musico, quiui successis videbligi sin, estis nur quelque pli ol tiui quiui aperis en tiui ci naudet nau articoloi. El la plei amplexa listo de componistinoi de tiu ci periodo, mi ne includis nur Quelque decoin de componistinoi simple charmine troves ainan registritan musicon por illustri ilian laboron. De ili restis nur iliai nomoi au fragmentoi di liai biografioi. Contraste cun la miloi da virai componistoi de la sama periodo. Tiui componistinoi, quiui resistis la tempo passon, estis virinoi qui contraustaris la socia in reguloin, la moroin, la antau iugioin, au la religia in preceptoin de siei respectivai socioi, en quii ili ludis flancan rolon. Tiui ci virinoi successis evoluigi sia in musica in talentoin, vencante fortoin quiu clopodis suffoqui ilia increeman impetoin. Ancau ili superis la malfazilan tascon lasi scribitan cae subscribitan pruvon de sia laboro. Quelque foie, la virinae componajoi estis subscribitai de virae nomoi. Rigarrante la componistinoi de la mensiita periodo, ni povas constati che ili havis comune intraintoin. La plei multo el ili estis filinoi de nobeluloi au de la aristocrataro. Tio estas membroi de ricei familioi proximae al autoritato cun eblezzo ricevi bonan educadon cae specifan musican instruadon. Tamen, cae malgrau iliei privilegioi, tiui virinoi ne raitis esti profesiai musicistoi. Ilia arto devis resti en heima heimai rondoi cun la subteno de iu vira mentoro, elzo au patro. Alia gruppo de virin componistoi estis membroi de musicistai familioi au de musicistoi de la cortego qui instrui sian arton al siai filinoi ec de la plei una agio. De tio resultis quelcai esceptai mir infanoi, qui sequis la familian tradizion cae eniris en la saman profesian carieron de siai virei familianoi. Anca Ancau estis plurei monachinoi, virinoi qui trovis en monacheioi la ununuran locon quie virino appartenante al nenio er la soprai gruppoi povis ricevi musican instruadon cae javi la chanson disvolvi sian musican talenton, vercante himnoin cae aliaen religiaen musicoin. Ni parolas do, pri musico vercita, ludita, auscultita, cae giuita de la elito de la sozio. Restas la logica demando, cion auscultis, ludis, cae dansis la plei multo de la giojantaro, cion vercis la popolo, cion musican rolon ludis popolai virinoi. Ciu ili vercis? Sen ili creis lul cantoin fest musicoin, am canzonoin, rebel cantoin, prej musicoin. Pri ciui ne existas registroi, char la educado cae la musica vercado ne atingis la suba in classoin. Tia musico passis de buscio al orelo tra la generazioi cae pervigis con la tempo passo. En la pacientezzo, esti virino dedicita al musico estis privilegio de mal multae, sed iliei vocioi successis esti suffice fortae por conservi crescantan influon tra la historio. Lau passo degli arcentoe, virinoi plica i pli trovis la voion sercante egaletson cae respecton al siei talentoi, ciel ili lernis de siei antaulinoi.